niçin yalan söyleyin, Yüzlerce ilaha karşıma düzüldü söyle, beni de söyle, beni de söyle. Lakin ne sesim uyuyabiliyor size, ne de evlatlarım uyuyabiliyor. Bu soruma nazar buyurmayın. Biz ahirete gittiğimiz zaman bunu kardeşimiz kaybetmesin. Okunduğu zaman üç ihlasla bir Fatiha okuyun imanla olabilirsem belki kurtulurum. Allah sizleri de bizleri de imanla öldürsün, rızasını buldursun. Allah muhabbetimizi ayırmasın. Teşrif edenler olursa buyursunlar. Rızalillahi Teala'l Fatiha. Güzel aşık çevrimizi çekemezsin demedim Ah güzel aşık çevrimizi çekemezsin demedim demedin mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir lokma sözdür, ah yiyemezsin demedim mi? Yemeyenler kalır yaçar, gözlerinden kanlar saçar. Yemeyenler kalır açar Gözlerinden kanlar saçar Bu bir demdir gelir geçer Ah duyamazsın demedim mi Demedim mi demedim mi Gönül sana söylemedim mi Bu bir demdir gelir geçer Ah duyamazsın demedim mi? Aşıklar haraba dolur. Hakkın katında kutun olur. Hmm. Aşıklar haraba dolur. Hakkın katında kutun olur. Muhabbet baldan tatın olur. Ah doyamazsın demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Muhabbet baldan tatlı olur. Ah doyamazsın demedim mi? Bu dervişlik bir dilektir. Bilene büyük devlettir. Bu dervişlik bir dilektir, bilene büyük devlettir. Yeti yakasız gömlektir. Canı başı hak yoluna Ah koyamazsın demedim mi? Bir sultanı sat şahımız Hakka ulaşır yolumuz Bir sultanı sat şahımız Hakka ulaşır yolumuz Sami Sultan Katarına Ah uyuyabilsem demedim mi? Allah! Demedim mi, demedim mi? Gönlü sana söylemedim mi? Sami Sultan kadarına Ah uyabilsem demedim Allah Allah! mi? Allah Allah! canım Ey canım Aşk gönlüme düştü gider dünyaya gelen heyecanım Hey canım kalmadı dünyaya gelen heyecanım, Hey hey hey gün gün Ali O sıratı geçti gider heyecanım. canım Ey canım o sıratı geçti gider hey mirim Hey hey hey Nefsi doyur cahiyeller Kana kana uyuyanlar hey canım Hey canım kara kara uyuyanlar hey mirim Hey hey hey şimdi gıybeti söyleyenler Cehenneme düştü gider hey canım Hey canım cehenneme düştü gider hey mirim Hey hey hey aşk oduna yanmayanlar öleceğiz sanmayanlar hey canım hey canım öleceğiz sanmayanlar hey birim hey hey hey göz açıp oh uyanmayanlar Körle gaflet bastı gider hey canım Hey canım şöyle gaflet bastı gider Hey mirim hey hey hey O aşk bana bir düşidir Hak müyesser kılmış idi ey canım Hey canım hak müyesser kılmış idi hey mirim Hey hey hey derviş Yunus bir kuş idi Halk içinde uçtu gider hey canım Ey canım halk içinde uçtu gider hey mirim hey hey hey Hey Allah! abedi cemali ve bahri vefa ve salli aleyhi kema yenbe'i esadık bu Canı gönülden seversen yalvar kul Allah'a yalvar Canı gönülden seversen Yalvar kul Allah'a yalvar Maksuda ermek istersen Yalvar kul Allah'a yalvar Maksuda ermek istersen Yalvar kul Allah'a yalvar hak ya Yalvar kul Allah'a yalvar hak ya Yalvar kul Allah'a yalvar Yalvara göre hep yalvara Varmayasın yüzü kara Yalvara göre hep yalvara Varmayasın yüzü kara Ümmeti sen peygambere Yalvar kul Allah'a yalvar Ümmeti sen peygambere Yalvar kul Allah'a yalvar Hak ya Rab Yalvar kul Allah'a yalvar Hak ya Rab Yalvar kul Allah'a yalvar Geceler uykudan uyan Gizli sırlar olsun hayan Geceler uykudan uyan Gizli sırlar olsun hayan Mahrum olmaz Allah diyen Yalvar kul Allah'a yalvar Mahrum olmaz Allah diyen Yalvar kul Allah'a yalvar Hak ya Yalvar kul Allah'a yalvar Hak ya Rab Yalvar kul Allah'a yalvar Tanı sen kendini tanı Niçin yarattı hak seni? Tanı sen kendini tanı. Niçin yarattı hak seni? Gücünü ben Hatimeni Yalvar kul Allah'a yalvar Düşünü ben hatimeni Yalvar kul Allah'a yalvar Hak yarattı Yalvar kul Allah'a yalvar kul ya Rab Yalvar kul Allah'a yalvar Yunus zikredip hak geliyor Yürü maksudun dileyor Yunus zikredip hak geliyor Yürü maksudun dileyim İnileyim hem ağlayım Yalvar kul Allah'a yalvar İnileyim hem ağlayım Yalvar kul Allah'a yalvar Hak ya Yalvar kul Allah'a yalvar Hak ya Rab Yalvar hain eyledin Gökten ikamer söyledin Ol demini da eyledin Gökten ikamer söyledin Allah'ıma server dedi Servar kundak içinde Allah'ıma server dedi var farkında içinde Doğuran ana hayran Meleklere gel seyran Doğuran ana hayran Meleklere gel seyran İki cihanda bayram Eder kundar için hayır Gönül uzaklar, kabul olur dilekler. Yeşil donlu melekler, o kundaz içinde. Yeşil donlu melekler, o kundaz içinde. Yunus söyler Kureyş'i, Akar durmadı göl yaşı Yunus söyler Kureyş'i Akar durmadı göl yaşı Peygamberlerin başı Bağzırkında içinde Peygamberlerin başı Bağzırkında içinde Allahümme salli ala seyyidina Şemsümün meydi kardeş yarım sözüler hayatları Kalbanı çavuban, çavuban gönlüm meydim Farkına varım, Hak'tan geldiğimi ona diyeyim, Hak'tan geldiğimi gideceğim Ondan duyayım Merhem sürmedi kardeş Yarım sözü var Hasta Muhammed'i arzular Merhem sürmedi kardeş Yarım sürülmedi kardeş Ya alem sözülar Dertli gönlüm mucizeyi arzular Merhem sürülmedi kardeş Ya alem sözülar Hakta gönlüm Muhammed اللهم صل على سيدنا محمد يا الله Gittiğiniz yollara diyor. Bizden sen Rasul نشينا